Pirmoji karalių knyga, 21 skyrius. Jezreelietis Nabotas turėjo vynogyną šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Ahabas kalbėjo Nabotui, duok man savo vynogyną, aš pasidarysiu iš jo daržą, nes jis yra arti mano namų už jį tau duosiu geresnį vynogyną arba, jei tau geriau, sumokėsiu kiek jis vertas. Nabotas atsakė karaliui, taip nebus, kad atiduočiau savo tėvų palikimą. Ahabas sugrįžo į namus paniuręs ir nepatenkintas dėl jezreliečio naboto atsakymo. Netiduosiu savo tėvų palikimo. Jis atsigulė į lovą, nusisuko ir nevalgė. Jo žmona Jezabelė, atėjusi pas jį, klausė, kodėl tavo dvasia taip nuliudusi, net nevalgai. Jis jai atsakė, aš prašiau Jezreeliečio Naboto parduoti man savo vynogyną arba išmainyti į kitą vynogyną, bet jis nesutiko. Jo žmona Jezabelė tarė jam, ar ne tu valdai Izraelį? Kelkis, valgyk ir būk geros nuotaikos aš atiduosiu tau Jezreeliečio Naboto vynogyną. Ji parašė Ahabo vardu laiškus, juos užanspaudavo jo anspaudu ir pasiuntė miestų vyresniesiems bei didžiūnams, kurie gyveno su Nabotu. Laiškuose jį rašė, paskelbkite pasninką ir pasodinkite nabotą į pirmą vietą tarp žmonių, o prieš jį pasodinkite du vyrus, belialo vaikus, kurie paliūdytų, kad Nabotas keikia Dievą ir karalių. Po to išveskite jį ir užmuškite akmenimis. Jo miesto vyrai, vyresnieji ir didžiūnai, gyvenantieji mieste, padarė taip, kaip buvo parašyta Jezabelės laiškuose, kuriuos jį jiems pasiuntė. Jie paskelbė pasninką ir pasodino Nabotą į pirmąją vietą tarp žmonių, Po to atėjo du vyrai, Belialo vaikai, ir atsisėdo prieš jį. Tie liudijo prieš Nabotą, visiems žmonėms girdint. Nabotas keikė dievą ir karalių. Po to jie išvedė jį už miesto, užmušė akmenimis ir pranešė Jezabeliai. Nabotas užmuštas akmenimis. Jezabelė išgirdusi, kad Nabotas užmuštas akmenimis, tarė Ahabui, pasisavink jezreeliečio naboto vynogyną, kurį jis atsisakė tau parduoti už pinigus, nes nabotas jau nebegyvas. Ahabas, sužinojęs, kad nabotas miręs, to jau išėjo į jezreeliečio naboto vynogyną, kad jį pasisavintų. Tuomet viešpats kalbėjo Elijui. Eik į Samariją, kur sutiksi Izraelio karalių Ahabą Jie rasi Naboto vynogynę, kurioje jis nuėjo pasisavinti. Sakyk jam, taip sako viešpats, tu nužudai žmogų ir pagrobei jo nuosavybę. Toje vietoje, kurioje šunis laižė Naboto kraują, šunis laižys ir tavo kraują. Ahabas, pamatęs Eliją, tarė, tai suradai mane, mano priešę. Tas atsakė, Aš tave suradau, nes tu parsidavei, kad darytum piktą viešpaties akise. Todėl viešpats sako, aš bausiu tave ir išnaikinsiu visus Ahabo šeimos vyrus, ne vieno nepaliksiu gyvo. Padarysiu tau, kaip padariau Nebato sūnui Jeroboamui ir Ahijo sūnui Bašai, nes tu įtraukė Izraelį į nuodėmę. Ir apie Jezabelę viešpats taip pat kalbėjo. Šunis ės Jezabelę prie Jezreelio sienos. Kas iš Ahabo mirs mieste, ta ės šunis. Kas mirs laukuose, talės, padangių paukščiai. Nebuvo kito tokio, kuris būtų taip parsidavęs daryti piktą viešpaties akise, kaip Ahabas nes jį suvedžiojo jo žmona Jezabelė. Jis bjauriai elgėsi, sekdamas paskui stabus, kaip darė amoritai, kuriuos viešpats išvarė prieš izraelitams įsikuriant. Ahabas, išgirdęs šituos žodžius, perplėšė savo drabužius ir, užsidėjęs ašutinę, pasninkavo, miegojo apsivilkęs ašutinę ir vaikščiojo nusiminęs. Tada viešpats kalbėjo pranašui Elijui. Ar matai, kaip Ahabas nusižemino prieš mane? Kadangi jis taip padarė, aš nesiūsiu jam nelaimių iki jo mirties, bet jo sunaus dienomis įvykdysiu bausmę jo namams.